الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Mi nastavljamo sa obrađivanjem tema koje su vezane za, za knjigu Šeha Sala Farzana Kitabu Teuhid i došli smo do, do poglavlja u kojem on govori o, o postupcima i riječima i dijelima koji su oprični tevhidu. Pa do smo obradili nekoliko stvari i e, sad mi je namjera da obradim pod e, posebnim poglavljem ono što je donekle specifično, dosta specifičnije za našu državu nego da, druga mjesta, a to je a to su ova dovišta, odnosno mjesta koja se učinje e, izuzetnim i dignu na stepen mjesta koja je poželjno posjećivati radi obavljanja nekog ibadeta. Govorit ćemo o tome detaljnije inšala. E, od ove stvari, znači, dovišta, potpadaju pod, pod poglavlje ono što, što narušava čisti potpuni teuhid. Vidjet ćemo sa koje strane kada, kada budemo govorili šarijeski status isti. Ja sam se u pripremi ove teme vratio na jednu ili rezime, na rezime e, doktorske disertacije od e, doktora Hafiza Elvira Duranovića 2011. ja mislim da je doktorirao u toj doktorskoj disertaciji baš obradio dovišta u Bosni i Hercegovini. I tako da je, da je ta doktorska disertacija sa te strane e, sa te strane dovoljna jer je sakupila sve poželjne informacije bitne za ovu temu, informacije, a opća kritika ove, ove disertacije je da, da autor da autor da apsolutno nije e, ispravno pristupio e, govoru ono što je najbitnije u, to, u, tom govoru to, o toj temi, a to je kakav je, kakav je status, kakav je propis, propiskih tih Nego to više bio historijski, historijska obrada, terminološka obrada ovog pojma i opisa događaja koji se radi, kako je nastalo historijski i tako dalje. Tako da je, da je ova doktor, doktorska disertacija čisti promača sa strane toga da pojasni šerijski propis istog. Pa eto, ovaj, možemo mi upotpuniti, iskoristiti ono što je došlo u njoj da spominimo, koristi informacija, pa onda upotpuniti ono što fali u njoj. A s tim da je u jednom, e, pošto je isti autor, E, na raznim mjestima e, govorio o ovoj temi u obliku kursa ili predavanja, govorio to što je pisao u svojoj doktorskoj disertaciji, e, pojašnjavajući, poznavajući muslimane ovih krajeva sa pojmom dovišta i odnosno povećavajući njihovu kulturnu naobrazbu sa ove strane. <clears throat> I naravno i, u i opet u tim kursevima opet nije pojašnjena najbitnija stvar a to je koji je šerijetski status, odnosno ovaj, očito je da autori, to je naglasio u jednom kratkom video, video predavanju, e, zašto da na početku govorim o, o, o njemu, njegovu jer ona direktno govori o ovoj temi. Više ono, inače govor o toj temi se vraća na neke medije ili na neke tekstove ili videoklipove od strane, od strane selefijskih daja <clears throat> koji su kritikovali ovo. Eh, zašto spominje njega? Zato što je on eh, eh, u jednom kratkom videoklipu pojasnio, po navodnicima pojasnio kako nisu šerijatski spor na dovišta i kako oni koji to kritikuju, kako oni nisu u pravu. I rezime njegovog govora o toj temi bilo da je on pristupio na, na taj način da pojašnjava dovišta tako da ispušta na meselu činjenja ove, odnosno klanjanja u prirodi. Da osoba izađe u prirodu, da klanje, kaže, znači vraća se na tu meselu po njemu i kakav je propis, propis toga da musliman klanja na nekom mjestu u prirodi. I naravno vratio na, na hadise u kojima je došlo da je Allah Žešan učinio ovu zemlju čistom i da nema smeta se klanja, klanja i dovi bilo gdje u prirodi i što znači da su dovišta u redu, da nema smijete da se ide na njih, a da se ona, da se ona upražnjavaju, da se organizuju i tako dalje. E, a onda je kao pokušao da odgovori na jedan od argumenata koji, koji prigovaraju, oni koji prigovaraju, vjerojatno mislim na seletijske daje, e, koji prigovaraju do, dovištima i pišu u negativnom kontekstu o njima, kao notarijama i ono što narušava čisti teuhid, pa je on pokušao odgovoriti, spomenuo jedan hadis, u tom hadisu, jel, u hadisu u kojem je došlo, mi ćemo ga navesti šava, u kojem je došlo jel, da, da je poslanik sallallahu sallam ashabu jednom koji je htio da izvrši svoj zavjet, pitao je to na, na tom mjestu se radi, jel, jesu mušice tu klali ali svoj kurban, žrtve prinosili i tako dalje, pa je kao odgovorio na to da se to ne odnosi, nema veze s ovom temom i tako dalje. Uglavnom, ovaj, eh, pojenta je ovdje, znači da taj autor što je žalosno i što govori u stvari o stanju poimanja ovih jako krupnih bitnih stvari, tema, što taj autor znači, e, predočio javnosti ispred islamske zajednice da dovišta nemaju nikakvu spora u šerijatu i da su ona u stvari jedno obilježje bosanskog islama, da smo, da smo se mi sa time donekli izdvojili odnosno na ostale muslimane i to nas karakteriše i što, što će reći stvar se time i, ponositi i, imamo čime da se ponosimo i to je naša baština i tako dalje i da je to stvar jel, i tu stvar tumačenja na poznata jel, znači kada neko kritikuje nešto kaže to je stvar gledanja i tumačenja <clears throat> pogotovo na tu na tu kartu upadaju inteligentni i pametni ljudi, obrazovani ljudi, idu na, da padaju na taj argument da, je to stvar tumačenja, da kako gleda. Eh, odnosno poznato ono, jer kaže ovi, ovi selefi, oni su redukcionisti, oni bi sve sveli na Kur'an, na sunet, po njihovom tumačenju, na ono što je bilo prvim generacijama umeta, ukinuli bi čitavu historiju islamskog umeta zadnjih 1600 godina, i kao po navodom, kao po njihovom, da mi čistimo islam od tih stvari koje nazivamo natruhe, a u stvari to nije tako, jel? To nije tako i to nije ispravno, to stvar stvar gledanja, stvar gledanja, posmatranja i, i tumačenja toga šta se desilo kroz istoriju i kako ga uskladiti sa poimanjem islama i tako dalje, da ne odlutamo temi. Uglavnom, znači, ovo zaista zaslužuje kritiku, ovakav pristup, i pogotovo kad dođe ispred institucije, i da se to plasira javnosti, da je to u stvari ispravan pogled po pitanju dovišta, to je jako žalosno, neprofesionalno, nenaučno naravno. I zato eto, pokušat ćemo mi neki mali skromni prilog da u tom kontekstu. Da se vratim na temu. Znači, ovo, ovaj uvodni dio govorče, samo ću spomenuti ukratko e, rezime toga što je uradio autor te doktorske disertacije, a to je da je e, uglavnom historijski obradio i sabrao sve informacije vezano za dovišta. Pa ćemo to na preleti kao jedan uvod da se zna o čemu govorimo, a onda će to vratiti znači, na, na status iz Da počnemo redom, e, termin dovište, naravno se od riječi dova, e, e, što znači dua u arapskom jeziku, dova je molitva, mada, mada ovdje spominjali da je to turska riječ, stvari ispravno da je to arapska riječ, a ne turska riječ, ili da je Turci uzeli od Arapa, svejedno. Uglavnom, dovište bi u osnovi trebalo značiti svako mjesto na kojem se uči dova uopće znači. Međutim, specifično za naše okolnosti u Bosni i Hercegovini, kao što sam autor kaže, e, dovište podrazumiva neko mjesto izvan e, vjerskih ustanova. Mislim se obično na prirodu, to je jedna karakteristika. Znači, to je mjesto izvan vjerskih ustanova, e, misli se mešida, džamija, mešida i tome slično. obično se kako dešava u prirodi, to je jedna karakteristika na kojoj se tačno u određeno vrijeme okupljaju muslimani predvođeni svojim vjerskim autoritetima, to je druga karakteristika, karakteristika da se okupljaju tačno u određeno vrijeme svake godine, kontinuirano. I treća karakteristika da se na tim mjestima uz niz e, vjerskih obrida e, e, uz niz vjerskih obrida uče i određene dove, pa je da se naziva dovište. A ima i drugih ibadeta koji se tu uvrši. Znači, to su te neke tri karakteristike koje obilježavaju i definišu šta je dovište. E, ima i drugi termin, to je molitvište. Pa, pa, je autor spomenuo i taj termin, pa je prevagno da je bliže da se zove dovište nego molitvište. Što je, nije, toliko bitno. E, bitna je ova stvar, znači da je definisao dovište, znači da je to e, mjesto izvan vjerskih objekata, obično prirodi, da se konstantno tu okupljaju muslimani kontinuirano svake godine i da na tom mjestu vrše određene obrede gdje preovagnjuje, prevlađuje e, zajednička doma. A onda je autor spomenuo e, da ukratko je da, da dovišta e, koja postoji kod nas u Bosni Hercegovini, da, ona mahom, mahom se vraćaju na predislamske stanovnike Bosne i Hercegovine koji su se okupljali i molili Bogu, molili za Bogu na tim mjestima, pa je to poslije naslijeđeno na tim istim mjestima. Na tim istim mjestima su ti isti ljudi koji su primili islam nastavili, nastavili da radi ista ta okupljanja, pa se ono kako kaže islamiziralo se ta vrsta običaja, to vrsta običaja postala je islamska prevagnost i islamski načini Uh, izvođenja ibadeta na tim mjestima. Odnosno, kako je došlo do toga da nastanu dovišta, znači uh, prvo je to bilo znači da su uh, srednjovjekovna molitvišta ili dovišta postepeno postajala dovišta koji su muslimani, koji su primili islam, nastali na tim, istim mjestima da su okupljaju a, kaže autor da e, vezivanje isključivo dovišta za, ovaj podatak koji je tačan u suštini, Jer greška, kaže, jer se u toku osmanlijskog vladanja u Bosni Hercegovini e, formirana su neka nova dovišta na šehijskim e, mezarima, na, na na, oko turbeta, i, e, tome slično. Znači to je dodatni, e, to je dodatni povod, bio razlog osnivanja novih dovišta. I treći, kaže, e, treći razlog nastajanja dovišta je bilo da se obilježavaju na tim mjestima određeni historijski bitni događaj za muslimane Bosne i Hercegovine. I čak ne samo za muslimane, i za neke događaje koji su bili prije toga, prije, muslimana. Tako da on objedini ovdje ta tri razloga povoda kako su nastala dovišta. Prvi, znači onaj predislamski eh, koji je bio u srednjem vijeku, malifišta, kod od Patarena ili Bogomila, bosanske crkve koji su bili prije muslimana, prije što su primili islam, prije dolaska Turaka. Onda sa dolaskom Turaka su nastala nova dovišta vezana za mezari, za turbeta ili šehijske, ili, neke, neka, neke šehijske kaburove. I Treća karakteristika znači da su nastala dovišta na, na mjestima nekih historijskih događaja. A onda ovaj, nakon toga on je govorio o tim nekim osnovnim karakteristikama tih dovišta u Bosni i Hercegovini, da, da nema dovišta, a da ga ne karakteriše tri stvari, a to je lokacija, mjesto gdje bude obridi koji se zašavaju na tom dovištu i datim obilježava u sve tri ove stvari se dovišta razlikuju. Naravno, nisu sva dovišta na jednom mjestu, na različitim mjestima, obredi se često razlikuju, nisu isti obredi na istim mjestima i datum obilježavanja je različit. A onda je ovdje spomenuo zanimljivu stvar, a to je da, se, da su na tim dovištima, e, da nije čisto, ta dovišta nisu uvijek čisto vjerski obilježena, nego da tu ima takozvanog ili profanog dijela, dunjaličkog dijela, gdje se obilježava, gdje se napravi nekako narodno veselje, igra, pjesma, muzika, druženje. Dok na drugim, znači, znači kaže, ima dovišta u kojem prevagnjuje taj, taj e, profani, odnosno nevjerski, nevjerski e, e, način obilježavanja tog dovišta. Dok imamo druga suprotno tome gdje prevlađuje čisto vjerski, gdje se uče mevludi, vrše određeni obredi, uče, e, uče dove i tako dalje. A imamo, kaže, treću vrstu dovišta gdje je pomiješano. E, I narodno veselje, igra muzika i, kaže, i dovište gdje se, gdje se znači, dova, mevlud i tome slično. Gdje spoj ovog dvoga. A onda je on spomenuo ovdje, znači ovo samo rezimiram što je on spomenuo na dugačko, na široko, da onda je spomenuo da kada se analiziraju e, E, sva ta dovišta, podaci o njima, da se oni mogu svrstati na dovišta koja su, bila ili koja postoji e, pored kršćanskih svetih mjesta i srednjovjekovnih nekropola. Druga vrsta dovišta, kaže dovišta pored muslimanskih, dovinskih, duhovnih e, središta. I treća vrsta dovišta, to su dovišta pored prirodnog geografskih fenomena, odnosno pećina, izvora, Vrgova planina tako da nije ispravno kad, ono, kad se mi šalimo, kažemo, jel, i ostale pećine, znači imaju oni mimo pećina, imaju i svijeta, druga mjesta, istorijske događaje i tako dalje. A onda on krenuo redom i navodio ta mjesta. Tako da sam imao prilike e, e, stavljao brojeve koliko ima tih dovišta. Od, natrudio se da bilješ samo ona koja, su, koja se tretiraju da, da još uvijek postoje, da su živa mada je ovdje u ovu analizu ovaj, pomiješano, udrobljeno svašta i dovišta koje su, e, naziva dovištima, ona mjesta gdje su muslimani prije izlazili i činili dovu za kišu. I to se s vremena na vrijeme činilo, ima potrebe da, da se to učini. Ovaj, pa i tu ubranu dovišta, mada to je ispravno se ne može do, dovišta, nego mjesto gdje se izađe, da se dovi put i dova. Uglavnom, on je nabio, otprilike ja sam sabrao, preko 40 dovišta ima. Znači nije ono što mi mislimo da ima 6, 7, 8, nego ima preko 40 tih mjesta e, koji se tretiraju kao dovištima. Mjestima gdje maksus ljudi idu i pučuju dovu i računaju da to mjesto se priva dova, mimo drugih badita. E, pa je prvu skupinu koju je spomenuo, a to je pored kršćanskih svetih mjesta, ovo je jako neobično, jel? Pazite, dovišta koja muslimani idu pored kršćanskih svetih mjesta ili srednje vekove neke nekropole koji nisu muslimanski e, uopšte. Jako zanimljiv podatak. I on navodi to, jel, da su da su kao muslimani, neki neprosvijećeni muslimani imali praksu u, e, u, nevoljama, u nevoljama, teškim bolestima i musibetima, belajima, imali su praksu da idu, da idu na mjesta gdje budu neke crkve, kapele ili e, e, svetišta ili sveci ovaj, kršćanski, da idu na ta mjesta i dove traže, traže rješenje da se riješi njihov belaj i stanje u, u, u kojem se nalazi. Od tih poznati dovišta, da, da skratimo priču, e, od poznati dovišta kaže e, svetište svetog Ive od, u Podmilači, kod Jajca. E, drugo dovište, naziva ga dovištem jer tu i muslimani tu. Crkva Majke Božije u Olomu. Na ta dva mjesta kao i tu, i tu znaju muslimani otići i, i to ovaj, kao dovište. Zanimljiva je stvar, kad već ovo navodim, zanimljiva je stvar ovaj, da autor nije ovaj, kritiko ovu stvar, nije kao širijski propis, makar kod odlaza kod crkvi ili tamo da muslimani dovi da, da traži ovaj, rješenje svojih problema i belaja. Ni tu nije, ovaj, i tu je fallo, falla kritika i da kaže da, da, da to da makar pripiše da to ljudi koji nemaju znanja, koji su džahili i tako dalje, ne, nego kao da je to normalno, kao da je to u redu. I treće koje navodi da samo navodim ona koja se, jel, koja su postojeća, tako je on naveo da su postojeće. A to je, kaže, greblje u Večićima, kod općine, u općina, općina Kotor Varoš. I tu ima kao, ima neka, zove se mjesto Glavica, 80 stečaka ima neka nekropola, a pored njega ima muslimansko grublje s, e, s nišanima. I zove se, nazivaju ga Trzan. I na 2. augusta na, na Ilindan, Aliđun, ovaj, pravi se tu teferiš i vjerski obrid, uči se ludi i tako dalje. <clears throat> To su ta tri mjesta koje on spominje, tri dovišta <clears throat> koje, vezane su za, kršćanska sveta mjesta i srednjovjekovne nekropole. E, sljedeća mjesta koja navodi, a to su koja su vezana za, za muslimanska, e, koja su vezana za muslimansku historiju u ovim krajevima, ili neka muslimanska duhovna središta, tako i nazivaju. Pa je prvo naveo vezan za muslimansku historiju, odnosno historiju u Bosni i Hercegovini, kako je to nastalo. <clears throat> Pa je naveo jednu skupinu tidovišta koji su vezan za, za Mehmeda el-Fatiha, osvajača Bosne i Hercegovine, oslobodioca